هر گناهی انسان مبتلا بود هر گناه مبتلا بود توبه دروازی وازه تا نزدیک قیامت دروازه بنده بود دروازه ببندیم گم بند نکم را بوشی دروازه توبه واز و نزدیک قیامت بنده بود هر گناهی به هر سنگینی بود اما شریف دانی که گناهان ما فراتر از رحمت خدا نه رحم خداوندی بخش بخش خداوندی غفران خداوندی عفو خداوندی بسیار بزرگ و عظیم بود و هیچ به گناه ما به حد نرسید هر چی هم بکنید این که نبود پس الله تعالی موافقن بخشید نامی از رحمت خدا ما بی هر گناهی به هر بزرگی کرده در هر لباسی کرده الله تعالی غفور و رحیمه الله تعالی تو فرمانده که نب عبادی انی انا الغفور الرحیم بندگان با خبر که که من خدا بخشنده و مهربان و خیلی جا جای فرمانه که بندگان خبر ده که ناامید مبه از رحمت من خدا لا تقنطوا من رحمت الله ما منو الله تعالى همیشه بخشنده و مهربانی هر زمان در هر لباسی بخشید دیگه شی که مایی که بدن نه اما الله تعالى دیگه تمام بندگان و دوسید و خیر دوسید الله تعالى فرماید که روز نبی کریم خطاب فرمایند که که لا يدخل احدكم عمله الجنه هیچ کس از شما بنابر اعمالی به جنت وارد نبود ایک صحابی فورا اعتراض کو جا والا انت یا رسول اللہ ته پیغمبر بوسیر عمل جنت نروی کو تو من جنت نرو عمل مون الا ان يتغمدني الله برحمته مگر الله جل شانو بوسیر رحمتا ما را در بر بگیره انسان اس چیز جنت رسن رحمت خداوندی اعمال ماننے در کا نماز میں حتم اغرور میں بوان نمازا اظہار بندگی اللہ کے نہیں اللہ تعالی بعد شامل رحمت مارکہ و الله تعالی فرمانید که قدر رحمتی قدر رحمتی قذبی که رحمت ما از غضب ما سبقت گرفته یا رحمت فراتر از عصبانیت منه پس خودشی سبب امیدوار کننده بندگانه بندگان با همیشه امیدوار از رب بوده بی هر گناهش کرتا هر جنایتی بوده انسان خطا کن از انسان گناه سر زده بود و انسان مرکب از گناه و اسیانه باید انجام اما راه بخشش بازه هر زمانی هر لحظه که انسان دست چیز بکنه طرف الله جل شانه حتما باید 100 درصد مطمئن به الله بخشاته وسواس کرتے شک کرتے مشکوک بوتے بارے بخشاتی نہ بخشاتی بارے ما بخش بوت نہ بوت اشتباهی قطعا 100 درصد مطمئن والله بخشاتا انسان چون گمان کن گراب کو الله تعالی همچون رحم فیصله کرد گمان کن بخشاتی الله تعالی بخشه اما شی علامت شنی که انسان دیگه غافل بود غافل ما بود کارو تب کن دعا بکن تزار وزاری بکن اما در باب اعتقادی او مطمئن والله تعالی بخشه بنا چون نه اینکه حتما گناه بکن و با... گناه کرد الله بخشنده مهربانه شگون جرعت بر گناه جرعت بر گناه حرامه اول جنایت کن پس الله تعالی بخشن بخشنده مهربانه اما شین گناهی کرده بعد طرف الله متوجه بود الله تعالی بخشه که گناه اعمال خیر از بیره نبارد گناه جاوت رود عمل خیر جاوت رود چون یک گناه کرد حتما این گناه عمل خیر از بین برده از بین نبر کسی شراب وارد تا چهل روز ثواب اضافه گیر نید اما فرض ذمه ادای بود نبود ادای بود فرض دیوان تک گردین ادا بود اما دیگه ثواب اضافی آید توقع مکن خواهد جنایتی کرده و توبه که الله تعالی بخشید اما چون حتی شراب وارد شراب توبه بکن بسیار چیز نجسی از ادرار کسیفترین بدترین اما شین که باید انسان دیگه باید جلیس در گناه بود گناه یک وقت توبه بکنه اللہ تعالی بخشید هر انسان در حل لباسی الا انبیاء انبیاء خارج غیر از انبیاء تمام انسان گناه کنید. تمام انسان خطا کاری معصوم انسانو نه عالم گرفته نه مفتی گرفته نه اولیاء اللہ نه صحابی نه تابعی هیچ کس در هیچ لباسی الا انبیاء. معصوم نه گناه سرزده بود گناه ابو انسان باید توبه بکنه و خود گناهانی قبلا بوتین بزرگان صاحب بوتین شین که بندگان باید امیدوار بیم الله تعالی بخشنده و مهربانه گناه سر و بخشش معنا نیست رحمت خداوندی معنا نیست الله تعالی لوچک سر انسانا یک صفات خداوند چین تکبر متکبر ذات بر تعالی و شینک پیت همیشه بندگان و ایمان نگیری کرد روز قیامت پاخر یک رحمت به در سوره تمام جهنمیان تمام جهنمیانه که فقط یک بار کلمه طیبه ونتا در مسلمان بوده هیچ عمل خیری گونه نشلا درش کرد بر جنت فناحد الله تعالی درکا الا مشرکین کفار برای عبدالعبا داخل جهنم مانه غیر زائی انسان در حل لباسی بوده مسلمانی بوده گناه کرد الله تعالی اخراج کن تو شان شستشوی داد داخل جنت شد ده برابر جنت عطای که بزوری در جنت تماشا کنه الله تعالی عفو بسیار بزرگی متاسفانه او ما تا عفو خداوندی بسه در واقع توبه تعطیل کرده فقط غضب و عصبانی خدا این آورد برای مردم عرضه کرده و تا مردم درست بطر با گناه کرده با نیاز از دیگه بری کاری خراب و جای خراب و چون این شی نباید بندگان خدا و مخلوقان از خدا نامید کنید